Ikalawang Hari, Kabanata, Labing Siyam Nang marinig ni Ezekias ang ipinapasabi ni Haring Sennacherib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit sako at pumasok sa templo. Pinagsuot din niya ng damit sako si Eliakim na tagapamahala sa palasyo, ang kalihim niyang si Sebna, at ang matatandang pari at pinapunta kay Propeta Isayas na anak ni Amos. Ipinasabi niya, Ngayon ay araw ng kahirapan, kaparusahan at kahihiyan. Para tayong mga batang dapat nang isilang, ngunit hindi mailabas, sapagkat ang ina nito'y wala ng lakas. Narinig sana ng Diyos mong si Yahweh ang lahat ng sinabi ng opisyal na sinugo ni Haring Sinakirib ng Assyria upang laitin ang Diyos na buhay. Parusahan nawa ni Yahweh na iyong Diyos ang mga lumait sa Kanya. Kaya ipanalangin mo ang mga nalalabi pa sa bayan ng Diyos. Pagdating ng mga inutusan ng hari, sinabi ni Isaya sa mga ito, Sabihin ninyo sa inyong hari na ipinapasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panlalait ng hari ng Assyria Magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria, at ito'y babalik sa kanyang lupain, at doon na siya ipapapatay ni Yahweh. Umuwi na ang opisyal ng Assyria nang mabalitaan niya na umalis na sa Lakis ang hari ng Assyria. Nang siya ay makabalik, nadatnan niya na sinasalakay nito ang Libna. Dumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y lulusubin ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, kaya nagsugo siya uli kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Alam mo naman kung paano natalo ng mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin Nailigtas ba ng kanilang mga Diyos ang Gozan, ang Haran, ang Rezef, at ang mga taga-Eden sa Telasar na tinalo ng aking mga ninuno? Nasaan ang mga hari ng Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena o Iva? Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Nanalangin si Ezekias ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono, sa ibabaw ng mga kirubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian, sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Senakirib sa inyo Diyos na buhay. Alam po namin, Yahweh, na marami ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sinakirib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Nagpadala ng sugo si Isayas kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, Ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol kay Sennacherib. Pinagtatawanan ka, Sennacherib, ng anak ng Zion kinukutsaka at nililibak. Inaalipustakan ng lunsod ng Jerusalem. Sino ba ang iyong nilalait at pinagtatawanan at hinahamak ng iyong pagsigaw? Hindi mo na ako iginalang, ang banal na Diyos ng Israel. Ang paghamak mo kay Yahweh ay ipinahayag ng iyong mga sugo. Ang ipinagmamalaki mo'y maraming karwahe na kayang akyatin ang matataas na bundok ng Lebanon. Pinagpuputol mo ang malalaking cedar at mga piling sipres doon. Napasok mo rin ang liblib na lugar. Makapal na gubat ay iyong ginalugad. Humukay ka ng maraming balon. Tubig ng dayuhan ay iyong ininom. Ang lahat ng batis sa bansang Ehipto ay pawang natuyo ng matapakan mo. Tila hindi mo pa nababalitaan ang aking balak noon pa mang araw. Ang lahat ng iyon ngayoy nagaganap. Matitibay na lunsod na napapaligiran ng pader. Napabagsak mong lahat at ngayoy bunton ng pagkawasak. Ang mga nakatira sa mga nasabing bayan, pawang napahiya at ang lakas ay naparam. Ang kanilang katulad at kabagay ay halamang lanta na sumusupling pa lamang, natuyong damo sa ibabaw ng bubong. Lahat ng ginagawa mo'y aking nalalaman, ang pinagmulan mo at patutunguhan. Hindi na rin lingid ang iyong isipan. Alam kong sa akin ikay nasusuklam. Dahil sa matinding poot mo sa akin at kahambugan mong sa aki dilihim, ang ilong mong iyay aking tatalian at ang iyong bibig, aking bubusalan. Ibabalik kita sa iyong pinagmulan. Sinabi ni Isayas, Haring Ezekias, ito ay magiging isang palatandaan para sa iyo. Sa taong ito, ang kakainin mo'y bunga ng mga supling ng pinag-anihan. At sa susunod na taon, ay mga bunga rin noon. Ngunit sa ikatlong taon, Maghasik kayo at mag-ani, magtanim ng ubas at kainin ang mga bunga niyon. At ang mga natirang buhay sa sambahayan ni Huda ay muling dadami, maguugat at mamumunga ng sagana. May makakaligtas sa Jerusalem. May matitirang buhay sa Zion, sapagkat ito ang gustong mangyari ni Yahweh ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lunsod na ito, ni makakatudla kahit isang palaso. Hindi niya ito malulusob ni mapapaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lunsod na ito Ipagtatanggol ko at ililigtas ang lunsod na ito alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at isandaan at walumput limang libong kawal ang pinatay nito Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Senakirib. Minsan, nang si Senakirib ay nananalangin sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya sa pamamagitan ng tabak ng dalawa niyang anak na sina Adramelech at Sarizer. Pagkatapos Nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat. At si Ezarhadon ang humalili sa kanyang amang si Haring Senakirib.